В дитинстві в селі їздив на лижах саморобних з клепок із старих бочок. Та й не було в них гір. В інституті трохи ходили походами. Але зараз на нього дивилися Ірина та Клава. Клава під'юджувала. І він, пригадавши всі настанови, нахилившись уперед, присівши, поїхав з горба. Щоправда, не по крутій Ірининій лижні, а трохи ліворуч. І з'їхав. З'їхав вдруге, втретє, зовсім осмілів і рвонувся поміж дерев по схилу ярка. Але вже майже в самому низу, просто перед ним, немов з-під снігу, вимитнувся кущ. Він хотів очевитися ліворуч полетів скереберть, Гаразд, хоч кріплення м'яке. Одна лижа стала сторчма, друга залишилася в кущі, а він сам боляче впав на лівий бік. Лежав на снігу, і ліс червоними пасмугами мелькав перед очима. Здавалося, невдатний художник малював його червоним і замальовував знову а потім над ним схилилося злякане обличчя, очі великі, як блюдця. Страх розширив зіниці і налив зеленим вогнем. Може, саме через те поменшав біль, і зникли червоні пасмуги, осміхнувся, проорав борозну. Руки ноги цілі дуже забився. І тільки після того, як він сказав не дуже, зіниці звузились. Відвертаючи обличчя, він надсилу підвівся, знайшов лижі. Ірина запропонувала вернутися, але він уперто похитав головою. Через п'ять хвилин вони вже наздоганяли на просіці клаву. Просіка була надто довга просто безконечна. Вона то спиналася на невисокі горби, то похило спадала вниз і, здавалося, заманювала їх. Припорошені снігом крони сосон висіли над ними, як дивовижні хмарки. Промайнула якась птаха завбільшки з горобця, тільки синя-синя. Пташка немов поманила їх. Ірина зірвалася і помчала вперед. Сергій рвонувся за нею. Йому було соромно своєї неслави в ярку. Хотілося якось реабілітуватися, і він вирішив наздогнати Ірину. Але вона мчала, як вивірка. Ми готіли дерева. Ліс раз по раз змінявся то високі сосни, то дуби, то молоденький хвойник, а просіка та сама, неначе дорога в безвість це й була дорога в безвість. Вона туманила Ірині голову. Ірина бігла, щоб утекти, хоч їй і не хотілося втікати. Але бігла й бігла, аж поки не вибилася з сил і зупинилася під невисоким дубом, за яким знову починався сосняк. Сергій прихилився до стовбура з другого боку. Обоє важко дихали, обоє розпашилися, обоє уникали дивитися одне на одного, бо, здавалося, тільки подивляться і стане зрозумілим усе. Так, стане зрозумілим і оце шаленство, і безглуздість утечі, і неминучість того, що має статися. А воно насувалося на них з якоюсь жорстокою силою. Його очі опинилися навпроти її очей, його напіввідкриті вуста, над якими струменіла пара, шерхли від спраги. Вона це бачила. Вона вже відчувала їх на відстані, їхній трепет і присмак зеленої хвої. Вона бачила, як він тримав у зубах кілька стеблинок і їхній гарячий холод.